ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oci, braćo, sestre, deco, neka nam je svima srećan i blagosloven ovaj veliki praznik koji nam pokazuje upravo šta je to čovek. Pokazuje nam da evanđelje nije samo bajka, već jedna velika istina koja se može ostvariti u svakome od nas pokazuje nam današnji praznik da su blaženi, krotki, da su blaženi ništi duhom i sva ona blaženstva koja, evo i danas u svetom evanđelju pročita smo, da nisu samo neka teoretska priča, već živa istina ljudskoga bića, ljudskoga postojanja, da je čovek sasud duha svetoga. On, sveti Nikolaj, koji je toliko poštovan u čitavom hrišćanskom svetu, iako ništa od njega nije ostalo zapisano, nijedno njegovo mudro delo, knjiga ili bilo šta što bi nas poučavalo njegovom načinu razmišljanja, ali njegov život je ostao duboko urezan u kamenu vere, vere pravoslavne i kroz njegov život i mi učimo i mi učimo da idemo putem krsta, putem Kristovim. Pogotovo u današnje vreme kada svi mi imamo potrebu da se negde ističemo, da se nekome dokazujemo, da se dokazujemo roditeljima, da se dokazujemo profesorima, šefovima na poslu i svima i kroz društvene mreže i u stvarnom životu. A sveti Nikola nas, je, na osuči da budemo ljudi opušteni, da budemo to što jesmo, da živimo Hristom, On koga je Hristova ljubav obuzela, čiju je dušu ispunio mir, Hristov nije imao potrebu da bude deo larme ovoga sveta, već u tišini, u neznatosti, On je postao najpoznatiji. Zato da njega gledamo i njegovim putem da idemo. On koji je tiho u tišini noći dolazio u hram na bogosluženje, bio je izabran čudom Božijim, prepoznat za, dostojan za episkopa velikog grada Mire Likijske. I on koji je kao episkop bio tih, ali kad je trebalo i neustrašiv, kad je zlobnog jeretika Arija nemogući ga na dostojanstven, miran način rečima urazumiti oci sabora, sveti Nikola raspaljen revnošću za veru, ustao je i udario mu šamar za te hule koje je izgovarao na Isusa Hrista, ljubav njegovu i ljubav čitavoga čovečanstva. I zato ga i mi slavimo, zato ga sa radošću poštujemo, zato mu se molimo i zato putem njegovim da idemo, ne samo da ga slavimo kroz pirovanje i veselje, već da sledimo život njegov, da u tišini budemo istinski ljudi, oni koji teže oboženju, koji u tišini svoga srca u molitvi neprestanoj pobeđuju svu larmu, svu napetost, svo zlo ovoga sveta koji postavljaju snažne bedeme oko svoga srca, bedeme molitve, bedeme dobrih dela, bedeme smirenja koji uništavaju svu sujetu ovoga sveta ne u nekoj euforiji, u nekim izlivima ljubavi prema Bogu na rečima, već upravo u toj tihoj patnju, spoznavanju svojih nemoći, u molitvi koja je i, pr, i mimo naše volje rasejana, u ljubavi koja je često neshvaćena i neuzvraćena, u raznim nepravdama, da tu nađemo izvor naše vere i naše snage da se tu sretnemo i sa svetim Nikolajem koji neka bi nas i poveo do samoga gospoda Isusa Hrista, Boga naše, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amen.